you eta ongi etorri mintzaleku untara, eta aktualitatea joran hariko gira gure usaiako beraz parte hartzailekin eta gure gaurko aipagaietan, lau aipagai poposaten dautzetegu lehena beraz joan den igandian, Katalunian iragandiren hauteskundeak, horien emaitzak, horien ondorioak Mugako zonbait pasabide beti hetxiak direla eta jardokitziak badira, gero eta gehiago. Bizitegien tokiko plana joan den eh, hastian mintzalekuaren eta aipagai nagusiaginuen, baina hor eritarek ere zer dioten eta zein da gure gomiten ikusmolea hortaz ere ikusiko dugu, eta azkenik klimaren lege proiektua deputatuen artean ez da bada gai dena, eta funtsian, hor duela joan den urte osoan, erritar batzuek landu zutena, baina horiek egin eta parte bat behizik ez da orai agertzen lege proiektu hortan. Hortaz, mintzatzeko, aipagai horietaz mintzatzeko, gurekin Juliet Berguna, eguzki urteaga, baditia boloki, Genofa Berroko irrigoen Skypez eta Danik Amlo. Gauan guzieri? Eta orduan, eh, hasiko gira, eguzki urteagarekin, eh, bai, lehen gaia erran bezala Kataluniako hauteskundeak direla eta, bon, emaitzak eta emaitza horien erran nahia, eguzki, zure ustez, zer erakusti dute joan den igandeko hauteskunde horiek? Hauteskunde hauetan elementu bereizgarria izan da parte hartzea apala izan dela pandemiaren ondorioz, euneko hogeita seia apaldu baita, gogoratu behar da, e, eh, 2000 eta e, eh, amazaztian eh, bezala horreko izan zirelarik, parte hartzea oso e, altua izan zela, euneko eta iritsi zen, eta kasu honetan, solik euneko e, berroi tamairukoa e, izan da, eta horrek noski, maila mundi batean, baldintzatu ditu emaitzak. Alata guzti ere ikusi da independentismoa ba, indartua atera dela, e, malau eserleku lortu baititu eta gehiengo absolutua irurogeita zortzian e, baita, eta horrek nahi du, lau eserleku gehiago e, eskuratu dituela, eta horrekin batera, elementu daigarria da, ba, bozen euneko berrogeita mar, zaztia e, lortu duela, eta hori simbolikoki eta politikoki bereziki importantea da. Beste elementu e, importante bat ere bai, da, e, Eh, lehen postua eskuratu duela hogeita hamairu eh, eserlekurekin eta e, eh, Jones Perkat ba, hogeita mabi eserlekurekin ba, kokatu da eserleku bat gutxiago lortu du kasu honetan ba, e, PDKat e, alderdia modu separatuan aurkeztu delako, alderdi horrek iruro mila boto eskuratu ditu, baina ez du eserleku bakar bat ere lortu. Eh, independentismoaren baitan, azkundea ezagutu duen alderdietariko bat izan da kup, eh, lau eserlekutik bederatzira pasabaita, eta eh, bere eh, eserlekuak ezinbestekoak izango dira, gehiengo independentista lortu zaiteko, eta orduan bai investidura erentzat, eta bai ba, eh, aurre kontuak eta lege proiektuak entzinen ere baiteko eta gobernu berriaren gobernagarritasuna lortzeko bere bozak e, eh, ezinbestekoak izango dira. Eta gero, azpina ratu behar dira ere beste bi elementu, alde batetik aldarri sozialistak ezagutu duen gorakada e, eh, amazazki eserrekutik ogoi eta pasabaita, baina Naiz eta eserrekutan asko hasi den botoetan soilik mila boto gehiago eh, lortu ditu eta beste elementu importantea da eskundutorrak ezagutu duen irrupzioa, e, alegia e, zerotik 11 eserrekura pasabaita eta boxek e, e, 214.000 boto lortu baititu. Eta gero azken e, ohar gisa e, da ere Ciudadanosek ezagutu duen gainbera oso nabarmena eh, aldez aurretik hogei tamasei eserreko zituen, eta kasu eta sei bat arne ditu ditu, eta bederatzion da berroi mila boto galdu ditu, horrek erran edu, izu horrezko gehin ezagutu duela, ba, zentrista eh, bezala bere burua deitzen duen eh, ba, horrak, eta maila handi batean, galdu dituen boz horietariko kopuru handi bat, ba, boxen eh, alde Hora, beraz, eh, eh, eguzki urteagak eh, erraiten daukuna, e, maitzak horiek dira, orduan be, zurekin Danik Amblo, berra da, e, irakorketa, hala, e, maitza horiek ikusita, ze irakorketa iten duzu? Bo, lehenik, e, abertzaliak e, gehiengo bautela, hori oso markatzekoa da, eta hoitan burua kanbiatu dela, e, erzek duela e, lehentasuna, eta behar seugaze presidon guan dako, seugazere, erzeko uh, eh, buruzagia izanen dela, seugaze, elduen Kataloniako lehen nakaria, ere. ikusiko beharko dira botuen beha ego miztan dena. Eh, bigarren gauza, azpimarretu nahi dutana, eh, parte hartzea oso tipia izan da. Bon, Seugazere covid gatik, baina harteko ez da behar ba uh, zenbakiok, ez dira behar ba hartu behar, sekulan referendo matite bera baute konparatzeko, zenta eh, hemen e, eh, e, eh, boz janiz galdu da. eh? hogoi, hoita zazpi uste dut eguna gutio da, edo amaino. maino. E. Hiruaren gauza, nauta da in, da e, gizartez zatitu bat ale, bi partetan dena. Abertzaleak alde batetik, gehiengoa bautena, kupekin, Eta bertzaldetik, eh, sozialistak hindu, ale, eh, lehen batzen da, esanitarik, baina lehen batzen da, beraz da gizarte bat, uh, antxu erdizka dena. Eh? Abertzaliek nausi, baina antxu berdin dena. Eh? Beraz da, hoi kondutan, ne ustez behar da txiki, eh? bat dira, bi gizarte, batek baduena helburu bat, independistari buruz, bere nortasuna, bere gaintasuna, bere gain hartzea, eta bertze batek ez duena nahi. Beraz, uh, mementoan eh, nik zut gauza honik garaik, bakarrik uste dut uh, horrek emaiten duela arrazoina izketaren bidea behar dara seitu, izketaren bidea. Eta beste gauzarik ere eman gabe, mementoan izketarena berriz Kataloniak eskura dezan, bere nortasuna eta bere, bere podorea bereziki, nortasuna gehiago, bere podorea ekonomian eta denetan jardezan bere autonomiaren maila. Eh, badu gauza bat ona, zeren erz eh, eh, lendakari hangoa bali bada, hartaik ateatzen bada lendakaria, mementua Madrilen ere erzek sustengatzen du e, Parti Sozialista. Beaz badakite jaenik elgar mintzatzen. Eh? Badakite eta egiten dute, badakite biztan da, egiten dute. Beraz usteot, izketaren dako badela bide bat. Eta horrek postenu pixka bat. Bai, Genofa, eh, jenofa, beraz, eh, zu gurekin zira skypez, eh, nola ikusi dituzu, beraz, hauteskunde horiek, erakaspen berri bat ekartzen dutea, funtsian, hor, Kataluniak ezagutzen duen, ez tabada gogor hortan eta gobernu zentralistarekin? Bai, ebe, bo, ejan diren horak guziekin bat egiten dute, uste dut hauteskunde hauetatik atera dena haintzineko biek ejan dutela, behuai da ikustekoa gehiengoan edo nor, uh, nor adostuko diren edo uh, eh, ERC hori nori juntatuko den, orduan eh, edo izan den gehiengo bat gehiago eskejetik edo izango den gehiengo bat bloke independentistarena, orduan hori ikusi behar da, ERC kasia ditu, bala, eh, bilkurak eta asia ituzte. Hala ere independentistak aintzinetik ados jarri ziren eh, sozialistekin edo ez zutela osatuko gorik, hortan sozialistak izan dira alaik aldiuntako garaile handiak, eh? ogoita du aulki lortu ituzte, duela 2000 amazazpian amazazpizituzten bakarrik, baina haiekin eh, ez, da, ez osatuko, orduan, ikustekoa da, ea, uh, independentisten artean ados jartzen diren. Bo. Ikusi behar da, eh, eh, independentziaren aldeko prozesua hasi denez geroztik independentisten arteko giroa eta jemanak txartu direla, beraz ez dakitea ea lortuko duten, kupek adibidez egin du eh, izan daitekela, baina behar duela ala gobernuak eskejago izan eta eta independentziari begira ere ala, alde bakarrekoa eta. Orduan ikustekoa da, ikustekoa da ERZek noren joko duen, ea KUP, bere uh, KUPek baditu bederatzi, eh, ea eginen duen ere ez dugu aipatu hori Podemoseko enkomu hoiekin, hoiek ere batzuk lortu ituzte, orduan Podemosekin ite maute ba, gehiago ezkerreko blokea, KUPekin ite maute ba, argi eh, independentziarena, Hala, ikustekoa da. Uh, eh, argidera da, ERZ badirela independentziara joiteko bide hortan, ala, pixkat bi logika, ERZ konartu zuen negoziazio mai bat abiatzea, nahi du oinahi zabalago bat, eta bo, hortan da, eta gero ikusten da beste, uh, ba hori, kup izan, kup edo uh, per kat, uh, oie gero, gehiago direla, ba alde bakarreko bidea segitzea, Beraz, naiz eta blok independentista bat izan, ba, ikusi beharko da, gero ba, ea adosten lortzen duten, eta gerora bala, independentziara buruz doan bide hori eh, nola eramaiten duten. Ikusiko da gobernuaren uh, osaketarekin ere. Bai, eh, eguzkiri ere galdegin diogu, orai eh, karta berri horiekin, eh, ze maneretan negoziaketak abiatzen alko diren, edo ze gobernu mota ere muntatzen alko den Katalunian berian? Ikusi beharko da, lehenik e, gobernua nola konposatzen den. Hor, badira, bi e, planteamentu diferente, errezek begionez ikusiko luke, Junts Perkatekin batera gobernu osatziaz gain, ba, bai KUP eta bai Enkomun Podem ere batu daitezen, alik eta ba, gehiengo zabalena lortzeko e, autodeterminazioaren eta mistiaren alde izango litzatekena, eta aldiz, Jons Perkatek, ne, eh, alekia Puzdemonten e, eh, aldardiak, nahi luke, soilik independentistek osatutako gobernu bat ba, osatu dadin, eta e, bide unilateralaren eta konfrontazio demokratikoaren apostua egingo lukeena. Hor ikusi hartu da azken finean, gobernu osatzen den, negoziaketak hasi berriak dira, Baina, argi dena da, martxoaren amabirako beranduenei, ba, parlament berria osatuko da, hor, ba, lehendakaria eta maila eh, aukeratuko dute, eta hortik lan da, e, eh, ba, legeritzarreko presidenteak e, inguru bat eta e, martxan ezareko du, e, konsultatuko ditu alderdi ezberdinak, ikusteko zeinek baduen benetako posibilitatea gobernu berri bat osatu izateko eta gehiengo bat lortzeko, eta hor, segurazki, erretzeko buruari eskakizun hori luzatuko dio, eta e, asmoa eta independentisten asmoa da gobernu hori lehen baiden osatzea. Behin hori osatuta, ikusi gartu da horrek zanako impaktu okango duen eh, zeren eh, Pedro Sánchez alde batetik ba, indartu atera da alderri sozialistak ama, zazki eskaiutik oita eta pasadelako, baina une berean ikusi du ba, independentismoa indartsua dela eta gehiengo bat osatzen duela e, ba, Katalunian eta ezinbestean atera bide bat aurkitu beharko zaiola. Orain, azken eh, hilabete eh, eta urte ikusi dena da txantxet denbora irabazten saiatzen eh, ari dela, eh, atea irekia uzten duela ez dialogorako, baina funtzioan eh, negoziak eta serio batean ez dela sartu. Eta orain arte behintzat ez du maigainean jarri benetan ez amnistiaren kasua eta are gutxiago autodeterminazioaren posibilitatea. Juliet, zure iritziz, ze, posibilitate hemen dikaintzina? Bai, Erreferenduma, errepresiorik gabe hori litake lehen urratz bat, baina eh, eguzkik erraiten duena, uh, ez dakit Pedro Sánchezek onartuko duen hori. Eta nahi nuke berriz azpimarratu hori, diferentzia Euskadi eta Kataluniaren artean. Euskadin, pnv gobernatzen du sozialistekin, Aldiz, Katalunian, eh, pasatu dute akordio bat eh, be, hauteskunde bezperan, eh, partido independentistek erane, erraiteko ez eta sozialistekin joanen, hor, diferentzia handi bat bada. Zakit, bon, Eh, noraino joanen diren, baina eta lehen hitzak izan, pere eh, Aragonez eh, da ERC-ko lendakariak, bere lehen hitzak izan dira guk nahi dugu erreferendu bat errepresiori gabe. Ez da antzi behar amairu preso izan direla, ala ere autetxiak haute preso eta ukandituzte anitz urteko. Beratzi urtetik amairu urte presondegian bakarrik, eta zerbait demokrata antolatzeko da erreferenduma. Hori pentsatzen dut mhm. hortan izanen da eta handia. Batik ikusten duzu preseski eh, gauzak aldatzeko manera agertzen dela hor edo edo ez gira hortan. Gakoa da uh, erreferendum hori eginen denez bai edo ez. Ikusten dugu egungo egunean uh, eh, Sanchezek erc beharra badu bere uh, nazional mailan uh, gehiengo bat eh, ukaiteko, eh, aurrekondua bozkatzeko, joan den urtean berzek Sanchezekin bozkatu zuen. Bon. Oduan, hori uh, Sanchezek uh, argun behar du zerbait egin oherzeik lan. Jakiteko da, zer. Badakigu, um, Espainiak ez duela ize onartuko uh, referendum bat egitea autodeterminazia eskartzeko. Odean, hortan da, ja hori negoziak eta hori noartu joan inden, uh, nik duda bat ditut. Eh, zenta, Espainiak espalimadu, uh, eh, hori deia errandugu hemen, bere konstituzioa impreso da, biska bat, bere konstituzioa aldatzen ez dueno, eta egungo egunean ez du gehiengorik hori buruz joiteko, pentsatzen dut, uh, nekeziak izan entirela. Mm mhm. Beste gai batetara eta pasatuko gira mugako zonbait pasabide beti etxiak. Eta mobilizazioak izan dira, izanen dira oraino, joan den igandian ere funtsian edo asteburian e, baziren, sara aldian. Izan dira ere mobilizazioak e, Frente Nazionaleko ordezkariak horiek eh, be, kontrola gehiago oraino galdeiteko. Eta kontra manifestaldiak ere izan dira. Bon, zer da joko hor eh, muga historio horrek ilan, eh, eta eguzki urteaga, zure uste, zertan gira? Hor ikusten da, ba, e, eh, frantzes gobernuak e, aspaldiko hilabeteetan neurri e, ba, mugagarriak hartu dituela mugari da aitzaki ezberdinak e, maigenean jarriz, lehenik errefusiatuen aitzakia hartu zuen, ba, mugan kontrolak ugaritzeko, ondoren ba, e, mehatxu islamista ipatu zuen, eta hori aitzak gisa eh, erabili zuen, ba, ipar eta ego Euskal Herri arteko zortzi eh, muga pasadizo e, isteko, eta horrein ez dakigu berriz noiz zabalduko diren, eta e, azken aitzakia pandemiarena izan da, eta horren ondorioa da azken finean, ba, ego eta ipar Euskal Herriaren arteko ba, mobilitatea, mugikortasuna, erabat, balditzatu dela, e, pasadizoak itxiak diren ba, eh, gune horietan horrek benetako arazoak ba, planteatzen ditu, bai lanera joateko, bai erausketak egin izateko, bai osasun zerbitzuetaz, ba, probestu izateko, eta eh, bizi eh, sozial normal bat aurrera eraman izateko, eta ikusten ari dira horrek, ba, e, jartzeaz gain, aserria geroz eta gehiago sortzen duela, ikusi dira, ba, aratzeak eta mobilizazioak ba, sortu direla, azkena berrikitan izan dena, ba, e, sara eta e, etxalarren artean, eta horrek erakusten du azken binean, herritarren partetik, badela, geroz eta ongie zautiagoa eta realitatearen, e, realitate horren nahi zinean. Horri gehitu behar zaio, geroz eta gehiago, alderdi abertzaleak ba, mugaz bi aldeetan ari direla biskenaka antolatzen, mobilizatzen, protestak ere antolatzen, eh, hainbat ere sinadura bilketa martxan jarri dituzte ba, egoera horiek salatzeko, eta argi dena da ba, horrek iraun egingo balu arazoak planteatuko lituzke dena. Baina hor, ikusi behar da, perspektiba pixkat zabalago bat eta e, bat e, aintzat hartuta, eh, ba, frantzesko gobernua ari dela berriz ere mugen kontrol delako bat ezartzen, aintzaki ezberdinak e, baliatuz, eta hori kokatu behar da ere, ba, teskundu politiko eta elektoral batean, non hauteskunde e, ba, lehenik departamentalak eta Eh, regionalak izango diren, segurazki ekainean, eta ondoren, batez ere, eta an onteskunde presidenzialak izango diren, eta hor, segunde guztiek iragartzen dute, ba, Macron eta Le Penen arteko bigarren itzuli bat egongo litzatekela, eta dura bi aste plazaratu ziren sondeoek iragartzen zuten, bigarren eh, balizko e, itzuli horretan, Marine Le Penek eguneko berroita sortzia ere eskuratu zezakela, beraz, horrak izugarrizko presioa sortzen du, eta presio horren aintzinean, ba, Macronen gobernua saiatzen da keinu batzu bidaltzen, bai bere hautesegoari eta bai Marine Le alde bozkatzen dutenei, e, maila handi batean. Batita boluki, hor uh, joan den aldian ere ipatu ginularik uh, eh, mugazeratze guri uh, ba, keixu zinen eh, eta ez dugu punta ikusten funtsian hor neork ez du egan noiz hartio izanen den eta eta segitzen du haintzina hor hauteskundetako joko bat, zuri ustez? Pentsu dut, uh, dako, eguzki gerranduena nire adosniz postura hortan, zenta... Zerratze horiek, uh, soiten delarik, irakurtzen delarik, prefetak hartu duen agiria, erten du argiki terrorismoen aurka egiteko dela, ez dute COVID aipatzen, mm migrazioa ere doidoia aipatzen dute, mana terrorismo buruz. Ez dakit, uh, hemen zerratia dituzten pasagune horitarik, terrorista hundirik pasatuko den, edo horren beharra hartuten, frantzian txartzeko, nik ez dut sinesten, argumento hori ez dut uh, bali, balitzat hartzen. Nik pentsatzen dut gehio uh, COVID-aik ilan, mugen histori hori berri jinda aktualitateat, ez bakari frantzian mana, anitz uh, eta askifite muga horiek e, jarri dituzte. Bon, COVID-ain ingatik, biztan dena bana. Eta uste dut, horren gibelean, joko politiko bat berdin baden, ez, eta elduden boskak, 2008-biko boskak eldu dira fite, eta badakigu... Uh, Eh, mugen histori horiek eta pentsatzea migratzaileak hola kontrolatuko diela eta horrek bon, eh, eskuin muturiko botz horiek eh, pixka bat eh, berdin makronek hori behar haukanen duela pasatzeko. Eh. Eta hartzen maldin bada atzo simbolikoki eh, endaian egindan manifestaldia bon, ara, horiek denak lotuz pentsu dut badela hor zerbait gibelean. Gero horrek eh, zerratze horiek duten uh, oiarzuna hemen, eh, lugalde untan, uh, biztan dena, kantuak erten duen bezala, mugabi aldetik Euskal Herria, biztan dena, hori eh, Franco joan zelarik muga hori altxatu, altxatu zen, emeki emeki, eta guai berriz ezartzea horrek badu, uh, biztan dena, egin nahi dutenen dako, uh, handi bat, eta mobilizapenek, zentsu hori, zentsu hortan eh, nik eh, komprintzen dut eta pentsatzen dut segituko dela bukatu arte. Genufa, ze, ze ikus molde duzu, hor, eh, da, bai hautezkunderi pentsatuz eta haulako neoriak hartzen direla, konkretuki bai polizia gehiago, armadako jendeak ere ikusten ditugu, eh, ze, ze ondorio da zure iduriko? Bai, be ondorioa da <laughs> gauzak aldatzen ari direla eta eta garai batez uh, ezin irudikatuak uh, ziren neuhi batzuk hartzen ari direla. Izan uh, ahmadaren presentzia egunerokoan edo mugauren estea. Mugen estea nik uste dut, uh, janai, enetzat irudikatzen du ere unbait uh, Europak batasuna edo ba, krisian dela edo garai batez zituen eh, ideia, balore eta politika batzuk ez dutela ez direla gehiago mai gainean edo ze Europa bai, Europaren baitan uh, ala Schengen espazioa da eta mila behatzen eta laro bostean edo izenpetu zuten akordio hori eta ama urte geroago hasi zen ba, ala, eh, Europako egian arteko mugak eta ez zirela esten uh, geroztik hori zen eh, printzipio bat betidanik atxiki dutena eta baita baita garaian uh, eh, 2000 amabost urtean eta hor begiratzen duen pixkatze diskurtso zuten uh, ala, hainitza aipatzen zutelarik etorkinen etorera eta bo, alaike Europak argi zuen mugak etzituela etxiko, ez baitzen, bat egiten bere printzipioarekin. Bo, ebe bimila eta ugoi garen urtean, posible da, guai, posible zaie, e, ez dute arazorik ikusten mugen este hortan. Hortan, enetzat, bada, Europa mailan ere, olako aldaketa bat, ikusi da ere, koronavirusarekin, e, eh, koronavirusak eraginako krisi sozial eta ekonomikoari begira, ze zailtasun ukan dituzten, e, eh, Hala, egi batasun gisa eta egian arteko elkartasun baten bidetik erantzuteko, Eh, janai eh, hori ere gerozta gutxi dira, bo honetzat bada Europaren uh, bilakaera bat. Eta gero, bai, nik uste dut dela argiki horren terroristatza dituzte, uh, eta hori da estakuru bat eta egitajei uh, beldura saharaziz ba, bideratzen aldituzte olako neuhi batzuk, baina nik uste dut zinez dela etorkinen kontrako neuhi bat, eh, torkinen zat e, gerozta zailagoa da unat etortzea, janai, e, haien bizia, janai, hojoitara <laughs> behar da, baina haien lagunak, familia, hizkuntza bizia, egia dena ustea, ez dutela gogotik eta autu egiten, eta gero gerozta zailagoa zaie unat ditea. Italiatik e, zaila da, mediterraneoa afruskeria bat da, Bosniatik eta Kroaziatik ikusi ditugu irudi batzu afrusa da, eta nik uste dut uh, horrekin frantziak ejan nahi izan duela, etorki nahi, ez bentsa uh, eh, Espainiatik sartuz, egeski sartuko zaiztenik, eta beraz ikusiko zue, polizia kantitatea doblatuko dugu, mugak etxiko itugu eta hene ustez, mezu argi bat da etorkinen zat. Eta hori biziki lagi da, zeren eh, ikusten delarik egoera geopolitikoa eta etorkinen realitatea, Uh, eh, ahigahia da, bat batasunak eta gero konkretuki egizegi frantziak adibidez duen politika, eta en ustez, uh, gerora, eh, nik ez dakit eskoletan umea ikasiko zaien nola, nola ateak etxigin ituen etorkinei uh, 2008 eta 2008 eta urteetan, baina egan nahi politika, ben, politika baten isla da dudagabe. Egan nahi, da jazakeri sistematiko bat eta eta etorkina ikustea terrorista, edo lan hartuko duena edo gaizto gisa. Eta hori eta hori hortan gira eta nola ez bestek ejan duten bezala biziki ongi etorria da eh, fitesko ditugun frantziako hauteskundean eh, testu inguruan ere hori diskurtso hori aintzineko hauteskundentan bezala siuraski eh, plaza publikoan egonen da, komunikabide handi guztiak aipatuko dituzte etorkinak terorismoa, eta biztan da, ebe, eskuin mutu jaren onerako, eta eta gerozta gehiago eskuin mutu den eskuinaren eh, onerako, dudagabe. Julieta, etorkinen, eh, etorkineri buruzko jokamolde bat da, azkenean, ah, no? Ba, ba, ba, seur hori, zenta ikusten dugu eguneroko bizian ere, gerozta zailago da, ukaiteko mm, kartabat, eh, sekurite sozial delako hori, ed, edo zen gauza, eta eman dezaun, eh, etorkinak, bizidirenak, doniban eh, doni banero edo, edo endaia, egunero, iruzpalao, naiz eta paperekin eh, bizi diren eh, kontrolo faziez di, eh, horiek eh, sofritzen dute eta hori behar da eh, azpimaratu ez da, da onargarria hori. Eh. Bada arrasismoa mementuan eta gehi militarrak presentzia ez zinda onartu olakoa. Gero, bon, eh, COVID-ekin bada salbu espena lege bat eh, excepzion eh, mhm. hori mm -hmm. da eta guri da gero Eh, ez onartzea olako, mm, eta gauzak, eh, militarak eta eh, mugakestia. hori bukatuko da normalki udan. Eta normalki erten duzun bezala. Ne, ne orkestu <laughs> mugarik ezatzen alor. Bukaera <laughs> izanen dela. Eta hortik landa, ebe Eh, bilza, ba, eh, diputatuek berdute boskatu legeak. ezin du gobernuak, hola, mm -hmm. nola nahika, ideki, etxi, uh, gauzak egin. <coughs> Demokrazi bat, batzian gira eta uh, legeak berdugu pasa harazi, bai senatuan eta bai uh, uh, bilzak nausian, uh, asamble ah. ah. bai. ah. Dari, Europari begira, Europaren prinsipioak zangoz gora gura ezagia dira hor. Bai, dudari gabe, eta nik orokozki nahi dut preseski eman erantzuna. Horritzizte, eh, pandemia asiderarik, eh, Marine Le Penek zuen segidan, mugak behar dira etxi, eta, eta Macronek, eta bestek ere erantzioten, eh, COVID ez du mugak mhm. etxiko, ez du, ez du, ez du, ez du zu horrekin Eta gero, hartu gira ale, covid ibiltzen dela jendekin, jenden mugimenduak pasazten duela bat bestiari. Baita ere, mugak baten gainetik, erresumatik, besterat ere da zer ikusten dugu azken egun horretan, orai, bakiante eh, horiek ateaz gelostik, eh, berriz badira, ez bakarrik kontzian. Ikusten dugu Alimania otritxiak nahi du etxi, egun horretan, ego etxia du. Eh, egun entzundut ere Suiz, Italiak nahi du etxi Suizako mendietarik, zeren skiatik erteuteek bakiantea handik pastutu da. Eta variantea hibatu da Suizat, anglesek argiutela. Eta ez nahi du muga etxi, Eh, gure etxen ere, beti ikusten dugu Europako erresuma gehienetan etxiute. E, eh, esten ari dira, guti aski batzuetan haniz, e, eh, bon, guetako biztan da oso txarra da, zen da guk bai dakizugu, familiak, hegoaldean, e, iparaldean, harremanak, lantegiak, hori denak, bera. Nik uste dut ale, laborik gerteko, COVID-aten arrazoina hori da, eta hoi, ala limit, kompreidezaket, e, behar mugatu numitik afera hoi bukatuko da udauntan, sektua haunditzeakin bukatuko da. Beaz ez da gehiago arrazoin hori izanen nehoztuko, eh? ez da izanen arrazoin hori deseginen da. Eh, bon, Nikola pentsatzen dut, Nikola mm. pentsatzen dut. Kusiko, eh, bai, eh? bai, kusiko, bai, izan da. Al, al, Me, virus horiek hori ilan, kusiko. Arrazoin hori, erretan dut, arrazoin hori. Da, txikitzen badute mugak etxiak, hori dian erran nahi du beste arrazoinek izanen diela. Bai. Eh? Seugaz ere, eh? da, pentsatzen dut. Laburski batik, bai, beste gaietarat pastantzen. Gaitu nahi nuke, alare, Zerratze hori, ofizialki, eh. terrorismoen aurka bai, bai, bai kontra egiteko, ez da COVID-a agazua. E, eh. eh, ofizialki, behar da, paperea ikusten delarik fetaren agiria. Ez du agazoinik, ez du funtsesko agazoinik horrek. Horrek eran nahi du ere, COVID-a indako beste gauza batzu dira, ah. COVID-a indako joanen urtean zerratu zuten muga, baina oraiko mugen zerratze hori beste agazoin baten dako ofizialki egina da. Hori Samuel Pati hiltzutelarik, haren ondutik hartua izan zen erabaki bat. Bai. Mhm. Bai, inan, eh, Alemania eta Autrisian artean, bai. Suiza eta Italian artean, COVID-a COVID bakarrik aipatua, eh, hori, eh, nahi oso. Bai, bai, bai. Gure etxen egi egan, eh, prefetak ez du beti gauza bera egan, inan, bon, ikusiko dugu, ze arrazoinak zoin izanen diren. Arden ah, aden, ibitzen diren eh, soldaduek eta baute denek vigipirat eta hori bai, bai, dute bai, bai, nik enetako, ofiziala. Nik enetako, esteko. Bon, ni fe, federalistan iz, eta bai, bai. gezki zenitzen dut, gezki bizidut hori, eh, mhm. ez da gure Europa, ez da gula, berta hori latxatu, halbezen bite. Eta goitarazten dut, eh, izpegin, eh, elgarretaratzea ere izanen dela, beraz, larun batuntan, iruak eterditan, eta, hala, mugaz bialdetaik, eh, jendeak, elgarretaratuko dira, zerratze horren kontra altsatzeko Bizitegien tokiko plana ere eta initz aipu da eh, berriz ere egun hauetan funtsian aspaldiko gaia da, gai minbera eta eh, ikusten dugu hainbat kasu agertzen baitira e, guai ez kostaldian bakarrik barnek aldian ere etxiak sekulako prezioetan espekulazioa joiten da goiti ikaragarri COVIDaren beste ondorioa, ez bakarrik, baina horrek ere azkarki pusatzen du eguzki urteaga, nola ikusten duzu gaia eta ze maneretan ari da preseski itzutzen eh, hor eh, tokiko plan hori? Goratu behar da, PLASaren inguruko eskumena luzaroan ba, eh, udalena izan zela, eh? alegia, ba, erriko etxeek ba, baimena zuten, ba, konstrukzioen e, baimena emateko ala ez, eta horrek ezberdintasun hundiak sortzen zituen e, Ibar osoan udalerri batzuetatik bestera, egia da, ba, eskotak ere sortuak izan zirela eta horrek koordinazio minimo bat ere bermatu egiten zuela, baina arazoa etzen modu satisfakzio, batean eh, bat ratatzen, eta Euskal Elkargoa sortu denetik 2000 eta geroztik, ba, eskumena bere hartu duenez, ba, beri daokio e, eh, horren diseinua, ba, bere gain hartzea, eta horrek nahi du, plangintza eta prospektiba lana bere e, egiten duela, horren ondorioz, ba, irureun horri dokumentu bat usatu berria du, eta ondoren, ba, Ibarra Euskal Herriko, Egun da berroita udalerrietara e, bidali du, bertan ez dezaten, aztertu dezaten, nahi izan ezkero ere emendakineak egin pitzaten, eta behin dokumentu guzti horiek batuta, ba, e, Eh, osatuko litzateke dokumento definitiboa eta onartuko litzateke. Argi dagoena da, Ipar Euskal Herrian inguruan badela eh, arazo estruktural bat, maila batean evoluzio demografikoari ere lotua dena, gogoratu behar da, Ipar Euskal Herria gaur egun 315.000 da biztanle dituela, eta eh, erroldaren eh, azken datuek erakutsi dute, azken 10 urteetan, enoko, bederatzi komazaztia hazi dela Ipar Euskal eh, biztaneria, eta bereziki biztaneria hori konzentratzen dela ba, eh, kostaldean eta lapurdi barrenkaldean, eta horrek eragiten du azken binean, zonaldi horietan, erabateko tensioak sortzen dituela etxe dagokionez da okionez, nahikorik ez da, eta horrek Eh, du eragin gisa, bazken ba, finean prezioak e, gorantza zela baina bada une berean ere beste problematika bat, ez dena soilik eh, etxe bizitza kopuruari lotua, baizik eta etxe estatusari lotua dena. Eta hor ikusten da, hainbat udalerritan, erresidentzia sekundarioak, euneko berrogeia, eta kasu batzutan, euneko berrogeita bosta ere, gainditzen dutela, hori gertatzen da bidez, e, eh, miarritzen edota doniaren eh, loitzunen, eta horrek benetako arazo bat sortzen du, udalerri batzuak erabaki dute, ba, residentzia sekundario horien inguruko zergak zertxo bait igotzea, baina ez dira nahikoak, azkenian, ba, e, e, errealitate hori modu nabarmenean e, aldatu izateko. Gero beste soluzio bat izan daiteke, ba, etxe bizitza gehiago eraikitzea, baina kasu horretan, arazo bat planteatzen da, lurraren ba prezioa asko emendatu baita, bereziki kostaldean eta lapurdi barnek eta horrek ondorio gisa badu, ba etxe bizitzaren prezioa ere handitzen dela. Eta gero, e, Ibarra garatu diren programa, programa sozialak ere ez dira nahikoak eta gainera lurralde mailan ez dira modu egokian ere banatuak, alegia badaude udal batzuk non ba, eh, etxe bizitza sozialen proportzio nahiko eh, esanguratsua dutenak, baina beste batzuk, ba, alegin handiak egiten dituzte, ba, alik eta etxe sozial gutxian izan daitezen, eta kasu batzutan nahi hau dute isunak ordaindu, ez eta etxe bizitza sozial horiek eraiki, eta argi dagoena da, ba, Euskal Dagoak, sentu horretan, eskua askoz ere ba, modu esanguratsuagoan eta indar gehiagorekin sartu beharko duela arazo struktural horri aurre egiteko zeren ondorioa oso ardia da alegia eroz eta herritar gehiago arazoak eta zeitasunak dituzte ba etxe bizitza duin bat aukitu al eh, bertako gazteek zeitasun handia dituzte ba e, ere etxe bizitza bat eskuratzeko eta e, horrek etorkizun motzean eta are gehiago epe ertainean arazoak planteatuko ditu. Beraz, eh, antizipatzeko beharra dago eta batez ere ausardia politikoa eta inteligentzia politikoa edukitzeko premia da. Genofa, tentsioak uh, kostaldian, lapurdi barnekaldian, ez bakarrik funtsian, barnekaldian ere, ostion erran bezala, kasu gerota gehiago agertzen dira, non presioak ikaragarriak ere agertzen diren, eh, eskualirigune elkargoko proiektuaren parian, uh, ora, erriko etxetan ez da badatua izan baita, eh, eta beste proposamen berri batzu ere, agertzen dira, nola ikusten duzu, preseski, ez da bada hori etxe bizitzaren inguruan ongi abiatua dea, badea manerarik eh, eh, gauza eh, zerbait berri ateratzeko hortaik. Bai, planu hortan badira helburu edo ejonka interesgarriak, eh? etxe bizitza sozialen kantitatea nahi da emendatu, etxe eraikitzeak nahi da baina ez sobera, gelditzen da laike etxe eraikitze logika nagusi bat, Beraz, eh, ikusi behar da. Uh, nik eh, bi, bi kezka edo ze egia da etxera ikitzeak nahi dituztela lakikitu, baina hala ere uh, aurre ikusten du plan horrek urtean 2000 seireun eta behoita edo ere ikitzen alko direla. Hora, jarte, iru milako bat egiten uh, beraz, pixkat gutio, baina hainitz. Eh, guzkik erraiten zuen, eh, eraikitze horrek prezioak igotzen dituela eta espekulazioa eta ekartzen duela, hori duda gabe eta ahitzekoa da, baina ekartzen duen beste gauza bat, da eh, luja jaten dela eta luja galdua delarik betirako galdua dela. uh, eraikitze logika horrekin behar dugu bukatu edo behar da zinez tipitu, zenta luja desagertzen ari da, eta eta laborantzak behar du, eta guk behar dugu nahi badugu bihar jan, eta orduan eh, hori arazo bat da, eta arazo bat da uh, batez ere Eus, Ipar Euskal Herrian badirelako etxe utxak, badira behoita mahmila bigarren etxe bizitza, beraz ulertu urtean zehar eh, behar bada amahila betez utxak direnak, eta badira beste amahmilako bat etxe utxere. Orduan, ameste etxe utx ukanda da Eh, segitzea eraikitze logika hortana, nik eh, pixkat arazo gisa ikusten dut eta sustut eh, geroari begira eta ingurumenaren ikuspegitik ere bizikilagia. Baina gero nahi nuke gehitu ere nunbait interesgarria da eta behar dira neuhi politikoak eta eta ustez ipajalde mailan gogoetatzea hori interesgarria da zeren lujalde horeka bat eta mantentzeko helburuarekin, baina gero badira politikak eta gero badira egitajak, uh, egan nahi, kanpoko jende dirudunak erosten baldin badu da hemen jendeak saltzen duela. hene ustez, badugu denek gogo eta bat eramaiteko beharra uh, gure etxeak nahi ditugunez saldu. Hori batetik, eta gero, hene ustez, bada ere, egitaren partetik gogo eta bat eramaitekoa, uh, Ea nahi dugun eraiki, zeren gaur uh, orokorki gehiengoak nahi du bere, etxean, nahi du eraiki bere etxea eta bere etxean kokatu. Iduriz eh, etxe zahak ahabehitzea garestiago da, beraz interesgahiago da beste bat eraikitzea, eta bo, logika hori nagusi da, baina ustez, behar bada, bada garaia gogoetatzeko ze etxe eredu nahi dugun, ea nahi dugun behitz luh bat jan etxe bat ukaiteko, eta hori guzia behar da, behar da gogoetatu. Beraz, ongi da politikoak eta instituzioak gogoeta bat eramatea, neuhi batzuk finkatzea, zeren horrek mugatzen aldituzke logika espekulatiboak eta lur beraz, hori ongi da, baina gero ez da dena eta eta egitar gisa, ene guk ere badugu alde batera edo beste aldera eramateko ardura. Dani, Prezeski, hor, eh, aipatzen dugularik eta uh, eh, prezio ikaragarriak, hor, atibidiak emaiteko, eh, bai uh, eh, bidarrain, ez bidarrain bakarrik, uh, amikuse aldian ere, baina aldu den eta bai gurrien entzun ditugu prezioak lau eun mila, sei mila eurokoak eta ze maneretan eta frenatzen edo uh, apalarazten alda hori. Badea manerarik, Uh, bi gauza bat bada gauza bat uh, eh, uh, eh, privatuak bere seiten du nahi duena. Saltzari kontran ikustupena da, baina ez du ikusten zeiten alden. Algebes, algebes. Iten dugunetan, iten aldugu hanitz. Nik ustut ikusten, txadienak uh, ez badu bate kontzientziaik, uh, nok debekatuk du saltzetik. Bak kontra, algebes, berriz irten dut. Herriek eta guk iten alduguna, hoi hoktan hanitz podore badugu eta etxe, etxe bizitza netzat, ehm, da eskorakin behar ba, gure izaitearen bizkarrezuga. Eh, etxe bizit, bizit, bizitegia. Eh. Eta eh? hori nahiz beti gazte gaztea, duela, berroita elizatik ateatzean saltzen gino emaiten gino bata enbata, gure leloa zen. Herrian lana, herrian bizi. Bo, herrian lana, denek ulertzen zuten. Herrian bizi, etzen bate oraiko keska denek bazuten tokia bizitzeko borrasoritzen enumeit. Gaur egun beti leloa herrialana herrian bizia, minan da herrian bizitzea, bizitegia, herrian bizitegia. Eh? Eta eh? badakigu ikusten dugu somat galdera baden, eh, bai estatzen dut, oai arte errandienak, eh? zenbaki bakri gogoan, eh, hiru mila jende sartzen dira urte guziz Euskal Herrian. Ez da uste izan bakarrik saharra diela. Eh? Badira, usteot berroi berroita amarr, hoita bost eta hoita, hoita hamost urtean Fangotan Eh? E, diplomatuak eta eludienak. Badu gure herriak aktraktibitatea handia eta ere eh, post, lan postuak ere sortu dira. Eh? Beaz hori alde batetik, biharren aldetik eh, ikusten dugu gure gaztek ere, gure gaztek hemen nahi dute egon, gote gehiago eskola eta lan postu sortzen dute berek ere, eta nahi dute hemen bizi. Eta normal da, bere xokoa izan ezaten. Hiruaren gauza, eh, bizia ez da gehiago bate lehen bezala. Ikusten dugu gizartean, gaur egun, bikoteak desetek egiten dira, iziak efite. Beaz ez duzu aloi behar, bat duzu biga. Familia bera handako, askotan, erdia baino gehiago antxu. Eta gehoa itzina, bada ere, laborarien eh, gauza ikusten dugu, eta gehiago, laborantxa etxeak husten. Eta hortan, ikusten dugu, fangotan gero bakarrik edizan erarik, ebe, ebe etxeak handia dira, eta behar lukete apertoren zerbait eo hurbildu erriari. ara horre, hoidenek iteute, bat behar iziak jaundia eiten, eiten dugun gauzen gainean. Etxe berritzak eiten dira hanitz, baina hiutan oita hamarrak kanpotiak edo eiten dira. Eta oita hamarrak bakarrik eskolerikori. Eta hortan da mina enostako. Eh? Batzuek ez dute hori aldatzeko. Bai, nik uste dut, duari bai. gabe, badela, ba- badela, duari gabe, hortan da iten alduguna. Berritze erteko batek etxean nahi saldu, ez da ikusten nik zeiten alden. Meinan, hortan bada, iziarriko, uh, eta herriek badute, lan iziarri iteko, eta da, haitzina lan bat, nun, eta kasu, suieta argun delikatua da. Horritu beti, lujak laborari dituzte, behaz herritarek. Galdatzaleak herriko aukak dira ere. Eta argun, gauza difenta da, emite mauzu etxe iteko egiteko dretsuala ez, argun kanbiatzen da, behaz, gaia argun xamina da. Eta behar da, antxotoki lantu. Behaz, induzuen emankizuna eunean irratian, entzun dut, eiziarri hona izan den, ustuko behar da, zabaldu eta zabaldu. Eta herritarrek ere behar dute gai hoi sartu bere eskuan, bere gogoan, bere espirituan, eta behar da, estabadatu azkarki. Behar da, akordioa eta txeman, nun, badiren, behar da, etxe bizitza gehiogin, Eh, sozial mailan hemengo jendek eta egun handak egitu eta hamar eskolegian sozial mailortan txartzen alabitira, behaz ukoiten aldute hori esker etxe bizitza. Da bigarrenik badugu zer nahi etxe zahar. Eh? Bate lur gehiago hartu gabe eri beste nahor, bai dugu denetan etxe zaharrak. beste gauza bate, tutsua luzatu nahi, oina, ni albaitero, eh, maaxileko mine izan izuk behoi urtez, hemen, ohartu nahi ze diferentzia badan. Laurari etxeak baziren, eta lehenago, beti baziren bi bikote, bikote zaharra eta bikote gaztea. Eta gero hartu niz, emeki emeki, e, eh, joan ez, bikote gaztea, fangotan kanpotik elduzelaik etxekanderia, etxe zaharrian bizitzia meino, ahondia bitzen eta bikoteak elgarrekin egiteko orde, etxe berri egiten zuen ondoan. Modernoa, kipiago, garbiago, eta gero, bikote zaharra zahartzen zen, eta hiltzen zen, eta etxe hori usten zen, eta utxik egiten zen. Frangotan, gero, barnean ziren kabalatokiak eta onduan inazinen, establia eta borda eta oidenak, eta bai bauzu zer nahi etxe laurantxeak kutsa dienak, eta kutsa dienak bulta untan. Eta hor, erriko etxek eh, badira, ora itresnak, EPRF eta beste hanitz eh, itresna badira, laguntzak emaiteko konpontzen, eta hor egiten aldira apartemenduak eskualerri barnean. Eta hori da importanta, ez da bakri kostan, kostan atope betia da denetaz. Hoi, eskolari barri nien dira. Da horrekin biztan da, lan ere sortu. Hara behaz, ni enetako bada, haniz gauza eiteko, eiten dugun gauza berrietan. Ez gehiago egin, egin hobeki, baliatuz ditugun gauzak. Eta iten dugun hoik, egin gehiago tokiko jenden Jakin Jakinez zen nahi duten, hemen gaztek nahi dute hemen egon. Eta egin behar da lan egin, eta launtzak hor behar dira sartu. Enetako berritzea erten dut, etxe bizitza, euskara eta euskararen dien itzulian da, oi gure bizkarrezorra da, oi hortan da gure nortasuna. Edo zerbait egiten dugu, eta finki, edo beste naz bilakatuko egia, Frantzia hego ekialdia bezala. Zuidez, e, eh, bezala. Kampotiarez itua, eta gure nortasun guziak alduko dugu. Juliet, entzun izan da, funtsian, eh, orde bate juri eh, zabaltzen hasi delarik eta uh, begira, uh, bigarren egoitza gutiago egitea zeren eta plangintzan, 2006 eta berroita hamar etxe urtian egitea, etxe edo bizitegi, eh, ez dira denak etxeak, eta bizitegi horietan uh, behatziun bat bigarren etxeak. Eta guri uh, zalantzan ezagia da, batzuek diote be, ez, beste orientabide bat hartu behar dela, zer diozu? Bai, eh, lan egindugu hortaz, eh, Gerapen Kontseiluan, eta oita bost proposamenak e, ateratu ditugu. Eta hien artian, publiko batzuk bereziak badira, eta ez dira aski konduan hartuak izan. Pentsatzen dut, deitzen den e, le parkour residenziel. Gazte batek hasten da eh, lan egiten edo ikasketa egiten, eta ez du aski dirurik apartamendu bat alokatzeko behar dugu pentsatu eta uh, gehitu anitz uh, toki, bizitoki eientzat. Gero, bikote bat bilakatzen da. Uh, behar du zerbait handiago, zenta famili uh, oso bat behar du. Ta, gero, beresten dira. Usu, haurekin. Ordeon, uh, apartamendu batetik bi behar dira gero zahartzen dira. Eta emeki, emeki, uh, alarguna edo alargun uh, gelditzen zira, eta apartamendu handi batean, eta sozial mailan handi batean zira, eta posibilitake, proposatzia horiei, zerbait eh, egokia eta tipiago, eta ukaite apartamendu handiak familien zat. Eta gero, bon, badira uh, interi maridirenak, erdi denboran, horiek ezin dute atseman orai, uh, eh, aterbetze toki bat. Ez da posible. Hortean, behar da hausardi eh, geio uh, eh, politika mailan, ez da utzi behar merkatua hola, eta danik erreten zuen bezala, badira manerak, badira treznak, lehen ez eta mm, jenofak um, erreten zuena, ez da bakarrik diabetasuna badira bada hori, baina orai posible da uh, bizi, bizi eta derretsua ukan, ez eta Baimen, eh, ez eta jabea izan, BRS deitzen den le bai real solider, permititzen du hori. Ukaiten duzu apartamendu bat, baina ez duzu, eh, erosten duzu, ez duzu deretsoi gero, xaltzia hori... Uh, Beneficio batek. Presio, voilà. eta, voilà. Mm. Hora erte hori da problema, zenta, ukaiten duzu, aselemekin, eh, erosten duzu, aksesioan la propriete sozial, eta amar urten burian, xaltzen duzu, uh, eh, bialdiz, iru aldiz presioan. Hori ez zinda, behar da mugatu hori. badira dira tresnak. Batika? Ba enik, eran ezake bi pondu haipatuko nituzke, uh, lehenik uh, goresteko egina izan den lana, PLH hori, mhm hirueun eta berroita hamar eh, horri alde egiten ditu, animaleko lana eginik izan da, lehen aldia eskualerian olako lehan zehatza egiten dela, gai sensibli bat iburuz, etxe bizitza, eta eh, hori, nahitut, nahitut eh, zinez, egan biziki lan honai eginik izan dela. Gero, hor proposatua diren gauzak. Uh, uste du, azpi maratua erdela, animaleko desoreka baitzen kostaldea eta barrenekaldein artean, heldu diren, sei urtetan, Eh, geio eh, eraikuntza inak izan diten barnekaldian ez da horire, uste dut, ongi dela eskola egindako eta horrek ilan loturik, uh, eh, horrik harapen proiektu batean. Ez bakarrik etxe bizitza, man etxe bizitza galde egiten du ekonomia, lana, xerbitxoak, bideak, uh, egungo egunean piru optikoak, horrik denek behar dute segitu, nahi behar dugu, barnekaldea ere uh, gara dadin. Hada, horiek denak, uh, uste dut, pundu uh, eh, importantak direla. Ateatzen den gauza alare, hor, uh, kezkagarri dena, da uh, etxe bizitza, guai, bigarren etxe bizitza eta futxik diren etxe horiek. Zenta hor, dokumento horietan agertzen da, uh, bigarren etxe, etxeak, horiek berroita batetik, berroita mila batetik, berroita hameka eta pastuko dira, erran nahi du, hamar mila gehiago, eta etxe utxak, hameka mila zazpionetik, iru mila sortzionetat. Egan nahi du, orokorki iru mila gehio, etxe gehio edo egoitza gehio izanen direla hutsik eh, plan horren bukaeran. Ordian hor uste dut, mm-hmm. kezka horrek duela horren ingurian dela sortu, eta eginak izan diren eh, hiriburuko herriak proposamen bat egin hori buruz. Ez dakit denek hori ikusi zuten, hori bozkatua izan zelarik, zenta behar da hori ditu, PLH hori duela urte bat bozkatua izan zela, joan den lehenian, eta eh, herri kontseiluak hau batez bozkatu zuela, izan zen bakarrik e, abstentzio bat. Egan nahi orduan, eh, bon, boska intzintzen, eta berdin olako detaile batzu ez dira zituzte denek ikusi, eta important da hori PLH hori bukatu haintzin, gai sensible hori agerdadin, eta agean hemen dakizun horiek onartuak izanen direla, oi, bai, PLH-a bukatuko delarik, zenta herriek beren eh, eh, mendakinak eginen dituzte, beren oaxak eginen dituzte, eta gero bada inkesta publiko bat uste dut, mm-hmm. eta hori eh, martxan txarrien txin. Eta ja, behar da ere, giberean badera amazazpi euro urtero, plan gintza horren laguntzeko, eta bostean beste egan dutena, eta hori nahi dut nik ere sustengatu, barnekaldea eri begira, badira anitz, etxe handi huts, bai. eta Horien arreberitzia badakigu agun garestia dela, espalimada podere publikoa sartzen hor, ez dira etxe horiek e, desagertuko dira edo pribatu batzuin eskutailinen dira, eta uste dut hor badela eta PLH horrek proposatzen du e, eh, OPAJ deitzen den ba, operazion programea menazeman dela eta pentsu dut hor badela gako bat, eta hori behar duela urbiretzi segitu. Untsa, mil esker, hor dion, laugarren gai bat bazen baina, ez dugu hastirik, eh, hor, dos jarri gira mainunen inguruan, eta jenofa barkatuko zu, zuk ere behar bada prestatu zinuen zerbait, eta Eh, hor klimaren lege proiektuari buruz, beste aldean aipatuko dugu, zenta dena dena horiek ere beti maingainian izanen baitira. Mil esker hasteko gurekin egunik, bai Genofa, bai eguzki urteaga, baita ere, hemen mainunen inguruan, Juliet Berguna eguzki do batitia boloki eta Dani Kamlo. Mil esker eta beste aldi bat arte. Bai,